بسم الله الرحمن الرحيم مسالك العلة مسالك علت مسالك جمع مسلك هست حالا ببینیم که منظور از مسالك چه است مسالک هي الطرق التي يتوصل بها المجتهد إلى معرفة العلة مسالك علت راهايك میرسد به وسیله آنها مجتهد به شناخت علت طریقه و راههایی که مجتهد به وسیلهشون علت حکم و پی میبره بهش میگن مسلک که جمعش میشه مسالک و اهمها مایلی و مهمترین عبارتند از یک النفس ای ان یرید نفس من القرآن او السنة على أن وصفا من الأوصاف إلة لحكم شرعي ويقال لهذه العلة إلة منصوصة يعني وارد بشود نس يعني إنك وارد بشه نسي از قرآن يا سنات برينك وصفي از اوصاف إلة حكمي شرعيست نسی بگوید که این وصف علت این حکم هست و یقال لهذه العله و گفته میشه به این نوع علت یعنی علتی که نص براش اومده از قرآن و سنت علت منصوصه و هی اما ان تكون صریحة او ایماء ای تلمیحا و اشاره و این نصوص که علت یا اون وصف به عنوان علت تعیین کردن یا سریح هستند یا اشاره تلمیح والعلت الصریحة علت سریحه رو حالا میگه ان یشتمل النص على عبارة مثل لأجل کذا لسبب كذا لعلت کذا شامل بشه نص بر عبارتی مانند لأجل كذا آه مثلا این حکم اومد لأجل كذا به خاطر این چیز لسبب كذا به این سبب لعلة كذا به این علت ونحوها من الفاظ التعليل في اللغة و امثال این جمله ها از الفاظی که علت رو تعلیل, تعلیل رو میرسانن در زبان عرب مثل تخصیص الفیع بمن ذكرتهم آية الحشر مانند خاص کردن في برای کسانی که آیه اونها رو ذکر کرده است ما افا الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم آنچه را که فی داده است الله و رسولش از اهل روسایان، پس برای الله هستن این فی و رسولش و نزدیکانش <coughs> و یتیمان و مسکینان و مسافر علت چه هست تا دست به دست بین اغنیا نباشد تا این فی و مال بين أغنياء دست به دست نشود هي أن لا يكون متداولا بين الأغنياء فقط دون الفقراء علت هم این هست که دست به دست بین ثروتمندان نشود جز فقرا و مثل قوله تعالی و مثال دیگر رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل فرستادیم رسولانی را بشارت دهنده و انذار دهنده تا, بر تا برای مردم نباشد بر الله حجتی بعد از پیامبران علت فرستادن او بیان کرد و قوله تعالی بعدا قص نبع ابنی آدم و همچنین قول الله متعال بعد از این قصه دو فرزند آدم را ذکر میکنه میگه من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا به آن خاطر نوشتیم بر فرزندان اسرائیل بر فرزندان یعقوب که هر کس نفسی را بدون نفسی یا فسادی در زمین بکشد گویا که تمام مردم را کشته است من اجل ذالک این دلالت بر علت میکنه قوله تعالی فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم بای سببی هست پس به خاطر ظلمی از جانب یهودیان حرام گردانیدیم بر آنان طیباتی را که حلال شده بود برایشان این باعث سببی است باعث علت بیان میکنه وقوله سبحانه ويسألونك عن المحيض تورا در رابطه با حیز میپرسند قول بگو هو اذن فاعتزل النساء في المحيض بگو آن اذیتی هست پس کناره بگیرید از زنان در هنگام حیز نزدیکی نکنید جماع نکنید اینا همشون علتند که بیان میکنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة شما رو نهی میکردم از ذخیره کردن گوشت های قربانی ها به خاطر دافه به خاطر اعرابی هایی که از اطراف شهر اومده بودن تو شهر به خاطر این ذخیره نکنید و به آنها بدهید الا ولی الان ذخیره کنید پس اینجا علت نهی چه هست؟ لعجل الدافه ای لعجل توسعتی الى جماعت من الناس الاعرابی قدمت المدینه في ایام الاضحى بخاطر اینکه گیر بیاد اون گروهی از بادی نشینان رو که در هنگام عید قربان در مدینه اومده بودند وقال صلى الله عليه وسلم في تعليل منع النظر إلى دار الآخرين من غير استئذان و همچنین رسول الله صلی الله علیه و در علت منع کردن نگاه کردن به خانه دیگران بدون اجازه گفته است انما جعل الاستئذان من اجل البصر اجازه قرار داده شده به خاطر چشم خاطر اینکه چشم به نامحرم نخوره اجازه اومده است وقال عليه الصلاة والسلام في, في طهارة سؤر, سؤر الهرة و الله صلى الله عليه وسلم در پاک بودن پسمانده گربه میگوید انها من الطوافین علیکم الطوافات گربه از طواف کنندگان بر شماست یعنی زیاد تو خونها میگردد زیاد تو خونها دور میزند وجود دارد به این علت پسماندهش پاک هست ويلاحظ أن النص على التعليل إما قاطع إذا استعملت ألفاظ معينة ملاحظه می نص برای تعلیل علت بیان کردن علت آوردن یا قاطع هست زمانی که الفاظی مشخص و معین استعمال شوند که عبارتند است و هی عبارتند است کی اذن لإلة كذا لسبب كذا لموجب كذا إن ألفاظ مما لا يراد به إلا التعليل إن ألفاظك فقط تعليل رمي رسولانت مراد ديجي نادارانت فقط مراد از اینها بیان إلا تهست وإما نفس ظاهر اذا استعملت الفاظ قد تستعمل للتعليل ولغير التعليل ويا زمانك قاطع نیست نص ظاهری است زمانی که الفاظی استعمال شوند که هم برای تعلیل کاربرد دارند و هم برای غیر تعلیل در زبان عرب فتكون دلالة النص على العلة ظنیه اگر این نوع الفاظ که هم برای علت و هم برای بیان غیر علت کاربرد دارند اومده بودند اون موقع دلالت نص بر علت زنی هست پس نصب بر تعلیل یا قاطع هست زمانی که الفاظ قبلی بیان شدن یا زنی هست زمانی که اون الفاظی استعمال بشوند برای تع... که دو کاربرد دارند هم برای تعلیل کاربرد دارند و هم برای غیر تعلیل و عبارتند از وهی اللام و الباء و ان و انه لام با ان و انه مثل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون خلق نکردم جن و انس را جز برای لی لیعبدون این لام هست برای مثال برای لام که به هم برای تعلیل بکار داره و هم برای معانی دیگر و مثل فبما رحمت من الله لنت لهم پس رحمتی از جانب الله برای آنان نرم شدی اینجا با بای هم علت هست و هم برای معانی دیگر کاربرد دارد و مثل کان ذا مال و بنین و خاطر اینکه دارای مال و فرزند هست ایل انکان ذا مال یعنی به خاطر اینکه صاحب مال بود و مثال ان و مثال برای ان انها من الطوافین علیکم الطوافات همان آن یا برای اینکه آن از تواف کننده ها برای اینکه آن از تواف کننده هاست برای شما بله والعلة بطريق الإيماء أي الإشارة والتنبيه بواسطة قرينة تدل على ذلك علت بشبه إيماء يعني غير غیر يعني اشاره وتنبيه به واسطه قرینه ای که دلالت بر اون بکنه کل جواب ان سوال مانند جواب از سوال یعنی اینجا علت و ایمان داره بیان میکنه مثل قول نبی صلی الله علیه وسلم للعربی الذي جامع امرأته في نهار رمضان مانند قول پیامبر برای اون بادیه نشینی که جماع کرده بود هم سری کرده بود با همسرش نزدیکی کرده بود با همسرش در روز رمضان اعتق رقبت آزاد کن برده ای واقترن الحکم بالوصف و ترتیبه علیه همراه کرد حکم رو با یک وصف و ترتیبش بر اون وصف مثل قوله علیه الصلاة والسلام پس علت به طریق ایما مانند جواب از سوال مانند همین که اعرابی اومد و پیغمبر و پرسید و پیغمبر در جوابش گفت اعتق رقبتا و همچنین به وسیله ما مانند همراه کردن حکم با وصفی و ترتیبش با آن بر آن بر آن وصف مانند این سخن قول پیامبر صلی الله علیه وسلم لا یقضی القاضی وهو قضبان قضاوت نمی کند قاضی در حالی که خشمگین است اینجا حکم رو بیان کرده ولی همراهش کرده با یک وصفی و این حکم رو ترتیب داده است بر این وصف لا یقد القاضی و هو غزبان حکم نکند در حالی که خشمگین هست پس علت رو بیان کرده به شکل ایما و ترتیب الحکمی علی الوصف بفاء التعقیب یا ترتیب دادن حکمی بر وصفی با فاء تعقیب مانند و السارق و السارقه ایدی هما. دوز مذکر و دوز مؤنث پس این فای تعقیب هست قطع کنید دو دستشان را اینجا ترتیب حکم بر وصف فای تعقیب تعقيب وقوله من احيا ارضا میتتا فهي له هر کس زنده کند زمین مرده ای را پس اون زمین مال اوست پس والسارق والسارقة فاقتعوا ايديهما من احيا ارضا ميتة فهي له آه این نتیجه والتفريق بين بين بين امرين في الحكم بذكر الصفه يكي از ديگر طريقة هاي ایما جدا کردن بين دو امر در حكم با ذكر صفت دو امر حكم شلو جدا میکنه صفات هر دوتا رو ذكر میکنه این هم ایماعا و اشارتا علت رو بیان میکنه للراحل سهم و للفارسی سهم کسی که پیاده بوده در غنیمت یک سهم گیرش میاد و اونی که بر سواره بوده بر اسب سوار بوده دو سهم اینجا بین دو امر جدایی آورد بین اون کسی که سوار بوده و بین کسی که پیاده بوده ولی صفت هم ذکر کرد به خاطر چی دو دومین مسلک از مسالک علت یا دومین راه از راه های پیدا کردن علت یا دومین راه برای شناخت علت اجماع است. و هو ان يدل الاجماع على ان وصفا معینا هو علة لحكم شرعي اجماع است که دلالت کند اجماع بر این که وصفی مشخص علت هست برای حکم شرعی اجماع بر این دلالت کند که فلان وصف علت فلان حکم شرعی است مثل اجماع العلماء على ان علت الولایت المالية على الصغير هو صغر مانند اجماع علما بر این که علت ولایت مالی بر صغیر همون کوچک بودن است علت این که صغیر کسی ولی مالیش هست کوچک بودن است اینو اجماع بیان میکنه فیقاس علیها الولایت فی التزویج پس قیاس گرفته میشه بر ولایت مالی ولایت در ازدواج یعنی اونی که کوچکه در ازدواج هم ولایت داره ولی داره و اجماعهم على أن إلة تقديم الأخ الشقيق على الأخ لاب في الميراث هي امتزاج النسبين و همچنین اجماع علما بر مقدم کردن اجماع علما بر این چیز که علت مقدم کردن برادر شقیقه بر برادر پدری چه هست در میراث امتزاج نسبین این هست که برادر شقیقه از دو طرف برادر, برادر هست پس اجماع علما بر این که علت مقدم کردن برادر شقیقه یعنی برادر پدر و مادری بر فقط برادر پدری در میراث همین هست که برادر شقیقه از دو طرف وصل میشه به میت ای من طریق الام والاب معا یعنی از طریق پدر و مادر هم هر دوتا فیقدم فی ولایت تزویج پس در نتیجه در ولایت تزویج هم برادر شقیقه بر برادر پدری اولاتر است اینکه خواهر و ولیش باشه برادر شقیقه اولاتر از برادر پدری است پس نس اولین مسلک بود خوندیم دومین مسلک اجماع هست و سومین الصبر و تقسیم صبر وتقسيم الصبر في اللغة الاختبار صبر در لغت به معنای آزمایش و منه المصبار لاختبار الجرح از همین کلمه گرفته شده است المصبار برای سنجش زخم وسیله است مصبار اسم آله هست برای سنجش زخم ها عرب ها در زبان معاصر بهش میگن مصبار و تقسیم صبر گفتیم تقسیم چه است حصر الاوصاف التي يظن كونها صالحة للتعلیل شمردن اون اوصافی که گمان می رود صلاحیت علت رو داشته باشد صلاحیت علت واقع شدن رو داشته باشد و الصبر و التقسیم پس صبر و تقسیم هو جمع الاوصاف التي يظن كونها علتا في الاصل جمع کردن اوصافی که گمان می رود علت بودنش در اصل که بتونه این علت باشه در اصل و اختبار کل واحد منه منها بعد از این که اینا رو جمع کردیم هر یک از اینا آزمایش بشه سنجیده بشه با توجه به شرایط علت و تردید العلت بینها فی کونها صالحة للعلیت املا و تردید علت بین این وصفه ها در صلاحیت داشتنشون صالح بودنشون برای علت واقع شدن یا نه پس هر یکی از این اوصاف جمع بشه این اوصافی که گمان میراد میتونن علت واقع بشن در اصل بعدش سنجیده بشن و هر یکی از این علتها که صلاحیت علتو نداره حذف بشه و عمل المجتهد في هذا الطريق انه يبحث في الاوصاف الموجوده في الاصل عمل مجتهد در شیوه صبر و تقسیم به چه شکل است مجتهد بر جستجو میکند در اوصافی که در اصل وجود دارند و يستبعد ما لا يصلح ان يكون يصلح ان يكون علتا منها و دور میکند اون وصفی رو که صلاحیت ندارد که علت واقع بشه و استبقی ما هو علتون به ما یترجه فی ذنه و باقی میگذاره اون وصفی رو که علت هست بر اساس گمان راجهش ذن راجهش در این کار بر چه چیزی اعتماد میکنه معتمدن علامه مدى تحقق شروط الاله اعتماد میکنه بر محقق شدن شروط علت میبینه از این اوصاف کدوم یکی شروط علت رو دارن که خوندیم اونها رو ان تکون وصفا ظاهرا منضبطا متعدیا مناسبا للحکم بگونه ای که وصفی باشه ظاهر باشه منضبط باشه نسبت به حالات مختلف متفاوت نباشه متعدی باشه قاصر نباشه و مناسب به حکم باشه ملائم باشه سازگار باشه اون شرایطی که اونجا مفصل خوندیم اینجا مختصرا همه رو ذکر کرده پس با توجه به شرایطی که علت داشت میاد اونی که شرط علت بودن رو داشته باشه باقی میگذاره و اون اوصافی رو که شرایط علت بودن رو نمیتونن داشته باشه حذف میکنه به این شیوه علت رو پیدا میکنه که بهش میگن الصبر و تقسیم و هذا الطریق یعتمدو على الاستنباط این شیوه اعتمادش بر استنباطه یک کاریست استنباطی و به دلیل من نص او اجماع و به دلیلی از نص یا اجماع نیست صبر و تقسیم مثاله هو ما مثال میزنه براش ان يبحث المجتهد عن علة ولاية الاجبار على الزواج للقاصرة غير البالغة مجتهد جستجو کند از علت ولایت اجباری بر ازدواج دختری که کوچک هست و بالغ نیست فیارا اما ان تکون البته مسئله فقهی که اینجا مثال زده است مورد اختلاف فقها است که بررسی شود را اما ان تكون العله هي البكاره او الصغر مجتهد چنین میبینه که علت یا باکره بودنش هست که ولایت برش هست یا کوچک بوده علت این ولایت اجباری یا کوچک بودنه یا باکره بودن ثم يقول شافعی سپس شافعی میگوید لا يصح ان يكون صغر هو الاله کوچک بودن نمیتواند علت واقع باشد و الا لازم ان تكون الثیب و صغیره مجبرتا در غیر این صورت لازمی میشه که بیوهی که کوچک هست اجبار شده باشه مجبرتا اسم مفعوله یعنی اجبار شده باشه و ان الولایت ثابتة علیها لوجود الصغری فیها <coughs> شافعی میگوید صحیح نیست که کوچک بودن علت باشد وگرنه لازمی می شود که سیبی که کوچک هست این ولایت اجباری برش باشه و ان الولایت ثابتة علیها لوجود الصغر فيها و هذا مناف مناف للحديث میگه و همچنین ولایت ثابت میشه بر آن به خاطر کوچک بودن که این کار یعنی کوچک بودن اگر علت باشه منافات داره با این حدیث چون در این حدیث اومده است الثیب حق به نفسها من ولیها بیوه مستحقتر هست به خودش از ولیش خب اگر ما بیایم بگیم کوچک بودن علت این ولایت اجباری است اون موقع اون بیوهی که کوچک هست اینجا حدیث بهش اختیار داده اگر ما بگوییم کوچک بودن علت هست اون موقع ولایت اجباری بر بیوه میاد که کوچک هست و این منافات دارد با این حدیث السیب حق به نفسها من ولیها سیب بیوه حقدارتر هست به خودش از ولیش و البکرو تستعذن و باکره دختر باکره دوشیزه طلب اذن می شود و اذنها سماتوها و اذن دختر هم سکوتش است اگر سکوت کرد سکوتش دلالت بر رضایتش هست در انتخاب شوهر فتعين أن تكون علة الإجبار هي البكارة لا لذا در نتیجه شافعیه میگویند پس مشخص میشود که علت اجبار همون باکر بودن هست نه کوچک بودن بله كما أن الزواج لا يحقق لا يحقق حاجة الصغير همانطور که ازدواج اون حاجت کوچک رو محقق نمیگرداند همانطور که ازدواج حاجت یعنی اضافه بر اون علتی که ذکر میکنن شوافع اینو هم به عنوان فلسفه و حکمت میارند و ذکر میکنند که ازدواج حاجت دختر کوچک رو محقق نمیگرداند پس علت ولایت اجباری همون باکره بودن هست نه کوچک بودن و یقول حنفی و حنفی میگوید منظورش از حنفی یعنی یک عالم حنفی اینو علت میدونه نه خود امام ابو حنیفه اونجا هم شافعی این یا یا نسبت بود یعنی شافعی و حنفی میگوید تستبعد البکارتو لأن الشرع لم يعتبرها للتعلیل في حكم ما حنفی میگوید بعید است که باکره بودن علت ولایت اجباری باشه زیرا شرع هیچ کجا این باکره بودن رو به عنوان علت در هیچ حکمی تعیین نکرده است و يبقى الصغر در نتیجه فقط کوچک موندن باقی میمونه لان الشارع اعتبره علتا للولایه على المال زیرا شریعت اعتبار داده است کوچک بودن را به عنوان علت برای ولایت بر مال لذا اینجا هم کوچک بودن علت ولایت اجباری است نه باکره بودن ومثال آخر مثال ديگر ان يقول المجتهد مجتهد بقيت تحريم الخمر بالنص اما لكونه من العنب او كونه سائلا او كونه مسكرا حرام بودن شراب با نس يا بخاطر خاطر این است که از انگور هست یا به خاطر اینکه مایع هست هست ثم يقول حالا إن صبر تقسيمه اول أن وصفهاي های رو که اه، علت باشن جمع ميكنه بعدا میاد هر کدومی رو که صلاحیت نداره حذف میکنه ثم یقول سپس مجتهد میگوید الوصف الاول قاصر غیر متعدن. وصف اول یعنی از انگور بودن این یک وصف قاصریه فقط اونی که از انگور درست بشه پس این وصف قاصره در چیزایی که از جو و چیزای دیگه درست بشن درشون یافت نمیشه اینو حذف میکنه و ثانی تردی غیر مناسب دومی هم یک وصف تردی هست مناسب نیست سائل بودن اصلا نیک وصف مناسبی نیست مایه بودن فبقی الوصف الثالث در نتیجه وصف سومی باقی میمونه هو الاسکار که همون مست کنندگی باشد فیقرر انه الا پس تعیین می شود مقرر می شود تصویب می شود که اسکار بودن علت است این مثال ها رو میزنه برای صبر و تقسیم و مثال ثالث مثالی اه، سوم أن یبحث المجتهد عن علت تحریم الأموال الربوية جستجو کند مجتهد در رابطه با علت حرام بودن اموال ربوی اینی که در اموال ربوی اه، ربا وجود داره و حرام هست معاملشون با هم دیگه به شکل ربا این علتش چه هست ربا فضل و ربا نسیعه فی الحدیث ربای فضل و ربای وام در حدیث علتش چه هست مثال سوم جستجو کند مجتهد در رابطه با علت حرام بودن اموال ربایی ربوی ربای فضل و ربای نسیه علت حرام بودن ربای نس و ربای نسیه در حدیث چه هست فيقول ميجويد إلة هذا الحكم إلا إما لكون المال الربوي مما يثبت قدره بالكيل أو الوزن مجتهد ميجويد إلة إن حكم يا خاطرين مال الربوي قابل اندازش با كيل يا با وزن دقيق هست قاعده دار و دار هست یا علتش به خاطر کیل بودن و وزن بودن است و اما لکونه طعاما یا علت این حرمت بخاطر خوراکی بودنشون هست و اما لکونه مقتاتا مدخرا به شرط اتحاد الجنس فی کل حاله یا بخاطر قوت بودن و قابل ذخیره بودن به خاطر خوردنی بودن و به خاطر ذخیره بودن البته به شرطی که در هر حالت جنسشون یکی باش یعنی گندم با گندم جو با جو خورما با خورما فیقول حنفی حنفی میگوید یک مجتهد حنفی میگوید لا يصلح الا کونهی طعاما میگه صلاحیت نداره که علت رو خوراک بودن بدونیم خوراکی بودن بدانیم خوردنی بودن بدانیم لتحریم احد النقدین بالآخر وليس طعاما بخاطر خاطر اینکه ما دینار و درهم رو نمیتونیم با همدیگر طلا با طلا رو نمیتونیم معامله بزنیم نقره رو با نقره در حالی که خوراک هم نیستند پس اگر علت حرام بودن خورما با خورما تعام بودن باشد خب اون موقع طلا با طلا هم حرام هست ربایش در حالی که خوردنی نیستند پس تعام بودن و حسم میکنه ولا یصلح ایضا کونه قوتا و همچنین صلاحیت نداره که علت حرمت ربا قوت بودن باشه خوردنی بودن لأن تحریم ثابت فی الملح بالملح خوراکی بودن و همچنین صلاحیت نداره که قوت باشه یعنی غذا زیرا حرمت ربا ثابت است در نمک با نمک در حالی که قوت نیست نمک و کسی به عنوان یک غذا حساب نمیکنه حالا گرچه به عنوان مثال تو غذا ریخته میشه ولی کسی اینو غذا حساب نمیکنه فتعین ان تكون العلة كونه مقدرا پس در نتیجه مشخص میشه تعیین میشه که علت در حرمت ربا به خاطر اینه که قابل اندازه است قابل کیل و وزنه فیقاس علی الممسوس علیه کل المقدرات بالکیل او الوزن پس در نتیجه قیاس گرفته میشه بر اونایی که برشون نس اومده است تمام چیزهای دیگه که قابل اندازگیری هستن به وسیله کل یا وزن و فی مبادلتها بجنسها یحرم ربا الفضل و نسیه و در عوض کردن با هم جنسشون حرام هست ربای فضل و ربای نسیعه که همون وام هست سه مثال آورده بود برای هر یکی از اینا ابتدا چند وصف و آورده بود که میتونن صلاحیت علت رو داشته باشند بعدا اومده بود وصفهایی رو که شرایط علت بودن و نداشتن حذف میکرد و یک علت رو در آخر تعیین میکرد به این شیوه یا به این مسلک میگویند الصبر والتقسيم موفق و پیروز باشید